Bai, bon, bilkura hau uh, puskat partikular jazan, zeren eta bon, Kristin uh, ban uh, bon, bere, bere gargoa, eh, espitagio haute txit, ordean uh, Izan da horren inguruan uh, memento importanta, zeren eta bon, beti uh, sei, sei urtez uh, bon, ibili gira elgarrekin, eh? eta badakigu eskolegi maila ez dela beti aize, baina bon, ekipa bat eta bon, intxatu gira segitzea bai, eta president behiarekin, eh? Lucien ordean bon, memento importanta izan da hori, eta bon, puxka bat, uh, bon, ageri da, bon, importantzia emaiten ginduen gauza horiek, eh? ordean horren genien izan da lehenik bon, urtean pasatu diren gauzak, eta dila urte zumeituntan, eh, partikulazki buruz, eta bon, beste problema frango hori berurizue, eh, eta gero, bon, eh, bon, izan da memento important bat, eh, delako, bon, guai, prefetaren proposizio horien ondorioz, den debatio guzitan, eta e, hautetxien kontseiluko ordezkariak hor ziren, bon, Jean-Jacques eta batita buruki presentatu dute. Bon, gauza hori, prefetak ere, prefeta ere hemen ginduen, aurten, eh, zpita urte uziz baina aurten hor zen, egin eh, nahi du ere estatuak, segurago eskualegiari soiten duela manera partikular batez, mementoan, eta bon, parte prefetak presentatu ditu bere gauzak, eta bon, debatio importanta izan da, gauza horien inguruan, gauza komplikatiak, baina eh, nik uste gauza bat aleikea teatu da, eh, gue partiti bederen, biltzahain, ingurian, bon, behar gintuela gauza hori guziak, untsa aztertu eta bon, behar zela itzina joan, eta bon, profesomen horiek untsa, untsa aztertu, estudio bat ere bada horien inguruan, eta bon, biziki gauza importantak horiek eh, eskolegiari buruz, eta bihar ze kompetentzia okiten alduen horlako herri elkargo batek, eta bon, eskolegiko jendeindako zer den important, BBC guzietan, eta bon, fiskalitate mailan, eta hoitan guzietan, bon, estudio hori emanik izanen da, eta gero herri guzietan ere, eta herri aldetan, eta zuzite zibil horren barnen ere, debadio horre behar du sartu zeren, eta dain eh, mentuaz hamar edo hogei eh, urtein dako, izanen dira gauza puska bat finkatuak, eta gauza hori biziki importanta dira, mm, ez mentuaz jendeak denak gauza horiek denak ikusiik ere, baina gure gure funtzioa da ere, haute gisa gauza horien presentatzea eta debatio bat izan da e, eh, eh, sozietate guzian, eskolariko sozietate hontan guzian. Ikusi dugu eta mm, parte hartzean ala, jendeak bizitzen zuela, hotx, uh, eh, ala, ez da bai da sutsua zela, bai ahan duzu kompetentzien inguruan, bai gituraren inguruan, baina bai eta ere um, ordezkaritzaren inguruan, hor bada ez da bai bat, Ba, bon, eh, nik uste ez da horiek uh, eh, normala dira, eh? eskolegia egunta eh, hemen zorzi herri bat dira, eh? eta hoitan bai honatik eta herri no hartio, bo, ba, da, delako herri elkarko hori nola kudeatia izan den bihar, gauza hori biziki importan dira, baina, bo, ba, horren gainean bada biziki debatio, normalden bezala, baina, Pentsatzen dut, mementuan importanteena dela, eh, ikustia zer nahi, elgarrekin zerbait egin nahi dugunez, eskualerri mailan, he? Badakigu lugalde elkarko horri buruz bonkornamendiek ez egin duela, baina hori beti helburu zela ahal dugu, baina ikusi behar da ere, mementuan mentuaz, elako herri elkargo bakar hori, behar dela ere juganetik ikusi, eta jendia, egun guztetako jendia inbizia indako zer ekartzen alduen eskolegiari, ze fiskalitatea izaiten alduen horren inguruan, ze kompetentzia nahi dugun herri elkarko horren eta gero nola kudeatuko ditugun goza horiak. Bina, pentsatzen dut nik eh, personalki bedaren, eh, kudeatzeko problema horiek biziki heldu dira nahi gainerat, bon, akit horri ingi bilen bada eta kompaini, baina importanteena ez da hori, pentsatzen dut, Uh, helburuen gainean, kompetentzien gainean eta fiskalitatean gainean akordio bat bali madugu, gero kude antzamailan uh, eh, dugula, hatzemen, hatzemen dugula, e, dugula akordio bat, eta partikulazki, Eni idurizat beziki important dela, herri bakotxak ere ukandezan bere kudean zari buruz, behar ukandezan poderea, eh? eta herri tipien, herri tipier buruz, behar ditugu herri tipio ikusiak ere defendiatu, eta pentsatzen dut, gauza hori importanta izanen dela, eta biltzakaren helburuetan uh, presidentak erranduen bezala izanen dela ere gauza hori.